Allah taborak va taolo qur'oni karimda Luqmon hakim to'g'risidagi xabar va u zotning o'g'liga bergan o'gitlarini bejiz keltirmagan bu faqat eslatma xabar bo'lib qolmay butun insoniyatga ota onalarga farzand o'stirish tarbiyalash haqidagi ko'rsatmadir Hazrat Luqmon hakimga alloh tomonidan buyuk hikmat barcha voqea hodisalarning mohiyatiga yetish salohiyati ato etilgan edi shu bois ham u zot tomonidan o'g'liga aytilgan o'gitlar teran hikmatga yo'g'rilgan eslang luqmon o'g'liga pand nasihat qilar ekan degan edim ey o'g'ilcham allohga shirk keltirmagin chunki shirk keltirish katta zulmdir ey o'g'ilcham shak shubha yo'qki agar hardal o'simligining urug'idek bir zarra yaxshi yoki yomon amal qilinadigan bo'lsa bas u amal biron xarsang tosh ichida yo osmonlarda yoki yer ostida bo'lsa o'shani ham Alloh keltirur. Zero Alloh sergak va ogohdir. Ey o'g'ilcham, namozni to'kis ado et, yaxshilikka buyur va yomonlikdan qaytar hamda o'zingga yetgan balolarga sabr qil. Albatta, mana shu ishlarning maqsadga muvofiqidir. odamlardan mutakabbirlik bilan yuzingni o'girmagin va yerda kibr havo bilan yurmagin chunki Alloh barcha kibr havoli maqtanchoq kimsalarni sevmas yurganingda o'rtacha yurgin va ovozingni past qilgin chunki ovozlarning eng yomoni eshaklar ovozidir ushbu nasihat o'gitlar tom ma'noda inson ma'naviy dunyosining ezgu faoliyatining asoslarini qamrab oladi ota onaning farzandga yaxshilik qilishi bugun talqin etilayotganidek faqat ularni moddiy jihatdan ta'minlash emas avvalo iymon sabog'ini berish ota onaning burchi va farzandiga qilgan eng katta yaxshiligidir hazrati oyisha roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi otam abu bakr siddiq bir kuni alloh taolo nomi bilan qasamyod qilib aytamanki men uchun yer yuzida umar ibn al hattobdan suyumliroq kishi yo'q dedilar keyin eshikka chiqib ketdilar da qaytib kelgach menga qarab qizim oyisha men qanday qasam ichdim deb so'radilar men qasam iboralarini aynan o'zini qaytarib aytganimda otam yo'q suyumliroq emas azizroq degin deb avvalgi so'zlariga o'zgartirish kiritdilar da bolalar yurakka yaqinroqdir degan jumlani ham qo'shdilar hech bir ota ona farzandiga yomonlikni ravo ko'rmaydi biroq hayotda turli voqealar bo'lib turadi ba'zan ota onalarning gunohlari uchun alloh ularning o'zlarini jazolamay farzandlariga turli balo qazolarni yuborib ularning ko'zlarini moshdek ochib qo'yadi ana shunda ular qilgan ishlaridan umrbod pushaymon bo'ladilar o'tmish merosimizda bunday holatlardan bahs yurituvchi ko'plab rivoyatlar va hikoyatlar bor jumladan arab qissasul rab rabg'uziy yoki qissasul anbiyo asarida shunday rivoyat keltiriladi rivoyat qilishlaricha luqmon hakim kimki hayru saxovat qilsa Xudoy taolo bitta savob beradi ammo qarzi hasana ya'ni foyda talab qilinmaydigan qarz bersa 10 ta savob beradi dedilar shuning uchun ham Luqmon hokimning oldilariga qanday hojatmand kelmasin qarzi hasana berar edilar bir ayyor savdogar Luqmon hokimning huzurlariga kelar ekan o'ziga o'zi luqmon hakim hammaga qarz beradi men ham biroz pul olay xohlasam qaytaraman xohlamasam yo'q dedi da luqmon hakimdan qarzi oldi va yurtiga jo'nadi uning savdosi yurishgandan yurishdi olgan foydasi shu darajaga yetdiki hisobini o'zi bilmas edi ammo savdogar olgan qarzini egasiga qaytarishni unutdi kunlarning birida luqmon hakim o'g'illariga dedilar ey o'g'lim falon savdogar mendan qarzga pul olgan edi kelishilgan vaqt intiho topdi hamki undan darak yo'q shuni olib kelish uchun yo'lga chaylan. senga to'rt nasihat aytaman safaring davomida ularga amal qilgin birinchi nasihatim shuki yo'lda bir yaxshi odamga hamroh bo'lasan u kishi nima desa o'shani qilasan ikkinchisi shuki mevali daraxt tagida hech qachon yolg'iz uxlamagin uchinchisi shuki shaharga kirganingda savdogarning ra'yiga qarshilik qilmaysan so'nggisi shuki sohib jamol ayollar makridan nihoyatda ehtiyot bo'lasan luqmon hakim mazkur nasihatlarini bayon etib farzandini safarga yo'lladilar o'g'il shahardan chiqib bir nuroniy qariyani uchratdi va u bilan yo'lga ravona bo'ldi qariya yo'l bo'lsin ey yigit deb so'radi yigit falon shaharga deb javob qildi qariya dedi sendek fozil yigitga hamroh bo'lganim qanday soz bo'ldi ya yigit otasining aytgan so'zlarini eslab quvondi ular uzoq yurib yo'l bo'yidagi yakka daraxt soyasida dam rostlamoq bo'ldilar qariya o'g'lim rosa charchading bir past shu daraxt soyasida uxlab olgin dedi yigit dedi otam yolg'iz daraxt soyasida uxlamagin deb edilar qariya dedi otang yo'ldoshing bo'lgan qariya so'zlariga amal qilasan demagan yigit otasining nasihatini esladi va bexavotir uyquga ketdi oradan bir oz vaqt o'tib daraxt kovagidan bir ilon o'rmalab tushdi yigitni chaqmoqchi bo'ldi qariya hassasi bilan bir urib ilonni o'ldirdi cho'chib uyg'ongan yigit o'lib yotgan ilonni ko'rib hayron bo'ldi qariya bo'lgan voqeani aytib berdi va yigitga ilonning o'ligini safar xaltasiga joylab olishni buyurdi yigit cholning amrini darhol bajardi ular yana ancha yo'l yurib savdogarning shahriga yetib keldilar yigit savdogarni izlab topdi va maqsadini bayon etdi savdogar undan bir kecha mehmon bo'lishni iltimos qildi tunashga daryo bo'yidan joy hozirlab berdi va dedi shu yerda hordi qoling pulingizni ertalab olib kelaman daryo to'lqinli asov bo'lib g'aflat uyqusi eltgan odamlar va jonivorlarni domiga tortardi firibgar savdogar esa daryo vositasida yigitning joniga qasd qilmoqchi edi tunda yigitning yoniga savdogarning o'g'li kelib shunday dedi birodar men juda behalovat bo'lib ketyapman suv bo'yida uxlagim kelyapti iltimos o'rnimizni almashtirib yotaylik musofir yigit mezbonning iltimosiga ko'ra boshqa joyda dam oldi kechasi daryo suvi ko'payib qirg'oqqa toshdi va savdogarning o'g'lini oqizib ketdi savdogar erta bilan kelib qarasa yigit tirik qolibdi o'z o'g'li esa toshqinda halok bo'libdi shum niyati barbod bo'lgan savdogar ming pushaymon bo'lib qarzini berishdan o'zga chorasi qolmadi bu shaharda bir sohib jamol ayol bor edi voqeadan xabar topdi va yigitga odam yuborib huzuriga chorladi yigit kelgach dedim meningdek sohib jamol nozanim dunyoda yo'q boyligim behisob ko'nglingda moyillik bo'lsa meni nikohingga ol yigit otasining nasihatini esladi bu to'g'rida qariyaga maslahat soldi qariya unga zarur tadbirlarni o'rgatdi va sohib jamolga uylanishga izn berdi yigit nikoh kechasi safar xaltasida saqlab yurgan ilonning o'ligini go'shangada solingan ko'rpacha ostiga yashirib qo'ydi uxlamasdan ne bo'lishini kutdi yarim tunda bir zaharli ilon paydo bo'ldi u yigit qolib ko'rpacha ostidagi ilon o'ligi tomon sudraldi fursatni g'animat bilgan yigit darhol uni o'ldirdi so'ng xotirjam uyquga ketdi alg'araz bu shaharga qanday boy musofir kelmasin ayol makr bilan o'ziga maftun etar nikohiga kirar uning o'rgatilgan iloni esa kuyovni chaqib o'ldirar va shu yo'l bilan behisob boylik to'plar edi siri oshkor bo'lgan ayol sidqi dildan tavba qilib moli va jonini yigitga baxsh etdi biroq yigit makkor ayolning boyliklaridan ham o'zidan ham voz kechib taloq qildi va o'z yurtiga ketishga hozirlandi safar so'ngida yigit qariyani mol davlat bilan siylab qilgan yaxshiliklarini qaytarmoqchi bo'ldi shunda qariya ey yigit men sening saxovatingga molu dunyoyingga muhtoj emasman uyingga borganingda otangga mendan salom ayt men xizir bo'laman deb xayrlashib jo'nab ketdi xulosa shuki ota nasihatiga amal qilmoq بخت و سعادت کلمه